פרק ו' בדין דריווש מלכה שם תאם, ובקרו בבית ספריה דגנזיה, מהחתין תמה בבבל. והשתכח באחמתה, בבירתה די במדי מדינתה, מגילה חדה, וכן כתיב בגבה. דכרונה, בשנת חדה לחורש מלכה, כורש מלכה שם תאם בית אלה וירושלם, ביתה ידבנה אתר דדבחין דבחין, ואושוהים מסובלין. רומה אמין שיטין, פתייה אמין שיטין, נדבחין די אבן גלל תלתה, ונדבח די אה חדת, ונפקתה מן בית מלכה תתייהיב. ואף מנבת אלה די דהבה וכספה, די נבוכדנצר המפק מן החלה, די וירושלם, והבל לבבל, יהטיבון ויהך להכלה, די וירושלם, לאתרה ותחת בבית אלה. כעם תתנאי פחת עבר נהרה, שתר בוזני אוך נבטהון אפרסחיה دي بعبر نهرة رحكين هبو من تما شبوكو لعبدات بيت إلها دخ פחת יהודיה ולשווה יהודיה בית אלהה דך יבנון על עטרה. ומיני סמטעם למד יתעבדון עם שווה יהודיה אילך למבנה בית אלהה דך ומנכסי מלכה דמידת עבר נהרה, אספרנה נפקתה תהווה, מתייהבה לגובריה אילך, דילה לבטלה. ומה חשחן ובני תורין ודכרין ואמרין לעלבן לאלה שמיה, חינטין מלח, חמר ומשח, כממר כהניה בירושלם, להווה מתייהב להום, יום ביום דילה שלו. די להבון מהקרבין ניחוחין, לאלה שמיה ומצליין, לחיי מלכה ובנוהי. ומיני סמטיהם, די כל אנש, די השנה פתגמה דנה, יתנסח אה מן ביתה, וזקיף יתמחה עלוהי, וביתה נבלו יתעבד על דנה. ואלה די שקין שמה, תמה ימגר, כל מלך ועם די ישלח ידי להשניה, לחבלה בית אלה דך די וירושלם, ענה דריה ושם את תאם, אספרנה יתעבד. עדיין תתנאי פחת עבר נהרה, שתר בוזני וכנבת תהון, לה כובל די שלך דריווש מלכה, כנמה אספרנה עבדו. ושבי יהודיה בניין, ומצליחין בנבואת חגי נביאה, וזכריה בר עידו, ובנו, ושכלילו מן טעם אלה ישראל, ומתאם כורש ודריווש, וארתחשסט מלך פרס. ושצי ביתה דנה עד יום תלתה לירח אדר, די היא שנת שת למלכות דריווש מלכה. ועבדו בני ישראל, כהניה ולוויה ושאר בני גלותה, חנוכת בית אלהה דנה בחדווה. והקריבו לחנוכת בית אלהה דנה תורין מאה, דכרין מאתיים, אימרין ארבע מאה, וצפירי עזין לחטאה על כל ישראל תרעשר למניין שבטי ישראל. והקימו כהניה בפלוגת תהון ולוויה במחלקת הון על עבידת אלהה דבירשלם ככתב ספר משה. ויעשו בני הגולה את הפסח בארבע עשר לחודש הראשון, כי התרו הכהנים והלוויים כאחד, כולם טהורים, וישחטו הפסח לכל בני הגולה ולאחיהם הכהנים ולהם. ויאכלו בני ישראל השבים מהגולה, וכל הנבדל מטומאת גויי הארץ עליהם, לדרוש לאדוני אלוהי ישראל. ויעשו חג מצות שבעת ימים בשמחה, כי שמחם אדוני, והסב לב מלך אשור עליהם, לחזק ידיהם במלאכת בית האלוהים, אלוהי ישראל.